подкасты радыё свабода прывітанне гэта дмітрий гурневіш і пік свабоды мы падсумоўваем галоўныя тэмы тыдня у сённяшняй праграме міжнародны крымінальны суд адкрыў расследаванне па злачынствах супрацьчалавечнасці учыненыя рэжымам лукашэнкі у беларусі па абвінабачаннях у карупцыі затрымалі міністра прыродных ресурсаў у сувязі з вайной у іране ў свеце даражае нафта і гэта спрыяе рассеі у а як рост на яе можа паўплываць на Беларусь. Улады вырашылі змагацца секонд-хендам, як, уводзячы новую для беларусаў аплату. Стаўце падабайкі пад гэтай трансляцыі, пішыце каментары і подписывайтеся на наш канал. Да першай тэмы міжнародны крымінальны суд у газе пасля папярэдняй праверкі вырашыў адкрыць расследаванне сітуацыі звязанай з беларусю. Пракуратура суда бачыць падставы меркаваць, што ўлады беларусі не здзейснілі злачынствы, якія падпадаюць пад юрысдыкцыю МКС. Гаворка ідзе перадусім пра злачынствы супраць чалавечнасці, у тым ліку дэпартацыю і пераслед па палітычных матывах. Гэтае расследаванне моцна лабіяваў Павел Латушка. Падчас адной сустрэчы сустрэчы ў газе ён сказаў, што створаная ў краіне атмасфера страху, тэрору і пераследу прымусіла каля 300 тысяч беларусаў пакінуць радзіму. Гэта значыць, што кожны 30 жыхар пакінуў Беларусь. Усіх іх мы лічым ахвярамі злачынства дэпартацыі, злачынства супрачалавецтва, сказаў тады латушка. Пра дэталі справы кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па транзіцыя ўлады расказвае ў нашым эфіры. 12 сакавіка Офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда абвясціў пра пачатак расследавання беларускай сітуацыі пасля таго, як прыйшоў да высновы аб наяўнасці разумных падстаў меркаваць, што злачынствы супраць чалавечнасці, дэпартацыя і пераслед маглі быць учынены прадстаўнікамі ўлады ў Беларусі, прынамсі часткова на тэрыторыі літвы. Падставай для пачатку працэдуры стаў адпаведны зварот літвы, пададзены ў офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суда 30 верасня 2024 года. У чым сутнасць рашэння? У сваёй заяве офіс пракурора заключыў, што беларускія ўлады стварылі атмасферу прымусу, якая прымусіла з'ехаць як рэальных, так і меркаваных праціўнікаў урада Беларусі. Паводле ацэнкі офіса пракурора, гэтыя гвалтоўныя дзеянні з'яўляюцца часткай дзяржаўнай палітыкі беларускіх уладаў паўтаральныя напады ўладаў на праціўнікаў урада выкарыстанне законаў для падаўлення іншадумства і адсутнасць адказнасці за злачынствы меркавана учыненыя прадстаўнікамі ўладаў паводле офіса пракурора пацвярджаюць выснову аб тым што злачынствы учыненыя уладамі заахвочваліся альбо ухваляліся на вышэйшых узроўнях урада На гэтай падставе офіс прокурора заключыў, што ёсць разумныя падставы меркаваць, што прадстаўнікі беларускіх уладаў учынілі злачынствы супраць чалавечнасці ў выглядзе дэпартацыі, а таксама ў выглядзе пераследу. Што азначае пераход да стады расследавання. На этапе расследавання офіс прокурора міжнароднага крымінальна суда збірае і аналізуе доказы, вызначае асоб, які нясуць найбольшую адказнасць за меркаваныя злачынствы, фактычна фарміруючы справы ў дачыненні да канкрэтных асоб ну напрыклад справа грамадзяніна лукашэнкі і ацэньвае ці дасягнуты прававы парог для звароту з хадайніцтвам да палаты папярэдняга вядзення расследавання міжнароднага крымінальнага суда аб выдачы ордараў на арышт або позву аб'яўцы ў суд мы выказваем удзячнасць ураду літвы які перадаў сітуацыю з дадзенымі злачынствамі на разгляд офіса пракурора і дзякуючы якому сённяшняе рашэнне стала магчымым у У 2023 годзе народнае антыкрыснае ўправленне звярнулася з просьбай да міністэрства юстыцыі літвы аб рэалізацыі працэдуры па артыкуле 14 рымскага статута. Роўна праз год у верасні 2024 года ўрад літвы перадаў беларускую сітуацыю ў офіс прокурора міжнароднага крымінальнага суда. Сёння вельмі важна, каб і іншыя краіны паследавалі за прыкладам урада літвы даўшы беларускім ахвярам злачынстваў супрачалавечнасці роўнай магчымасці на справядлівасць дадзенае рашэнне офіса пракурора сведчыць аб адсутнасці юрыдычных перашкод для далучэння да рэфарала літвы іншымі краінамі членамі міжнароднага крымінальнага суда гэта быў павел латушка паколькі беларусь не з'яўляецца удзельніцай рымскага статута суд можа займацца толькі тымі выпадкамі дзе частка злачынстваў адбылася на тэрыторыі краіны ўдзельніцы ў дадзеным выпадку літвы. Патлумачыць кантэкст гэтай справы і значэнне для рэжыму лукашэнкі мы папрасілі палітычнага аглядальніка радыё свабода валера карбалевича ну найперш гэта павялічвае міжнародную таксічнасць рэжыма лукашэнкі Э, цяпер спадзяванні на тое, што можна размарозіць адносіны з дэмакратычнымі краінамі рэзка памяншаюцца. Больш затое і шмат якія краіны э, поўдня э, будуць з асцярожнасцю ставіцца да камунікацыі, да кантактаў не толькі з лукашэнкам, але і з іншымі беларускімі чыноўнікамі. Таму што калі расследаванне ўжо пачалося, то хутчэй за ўсё можна прагназаваць, што яно закончыцца тым, што крымінальны суд выдасць ордар на арышт чыноўнікаў, якія датычны да тых правапарушэнняў і, магчыма, і адносна Александра Лукашэнкі. Нагадаю, што гэты суд у газе выдаў ордар на арышт Владзіміра Пуціна. Таму э, гэта парушае тыя планы, якія э, мае афіцыйны менск на адносна выхаду з міжнароднай ізаляцыі з дапамогай э, злучаных штатаў Амерыкі з дапамогай таго пераабмоўнага працэсу, які ўжо ідзе э, нейкі час з злучанымі штатамі і э, можна меркаваць што э, тыя надзеі якія ускладаў александр лукашенко на раду міру якую стварыў дональд трамп таксама не моцна памогуць яму ў гэтай цяпер новай сітуацыі але ёсць чыннікі якія можна сказаць спрыяюць лукашэнку Па-першае, гэта тое, што э, міжнародныя інстытуты э, ўсё больш страчваюць свой аўтарытэт, свой уплыў, э, сваю рэпутацыю, скажам, і арганізацыі аб'яднаных нацый і сусветная гандлёвая арганізацыя паралізаваная з-за тых тарыфных войнаў, якія зараз адбываюцца. І іншыя арганізацыі і дарэчы это тычыцца і міжнароднага крымінальнага суду. Варта адзначыць, што злучаныя штаты таксама не з'яўляюцца чальцом удзельнікам гэтай арганізацыі боль за тое ЗША ўвяла санкцыі супраць міжнароднага крымінальнага суду за тое, што ён пачаў пераследаваць некаторых грамадзян ЗША і Ізраіля другі момант гэта тое што міжнароднае права цяпер скажем разбураецца дэвальвуецца Пра гэта сведчыць і вайна рассіі супраць украіны і падзеі якія ладзілі злучаныя штаты вакол адносна венесуэлы і адносна ірану таму на гэтым тле у Э, можна сказаць што калі і э, міжнародныя інстытуты міжнароднае права разбураецца то і все дазволена все дазволена тым э, аўтакратыям тым лідарам дыктатарскіх рэжымаў якія сёння пануюць у свеце і гэта чыннік які хутчэй працуе на карысць рэжыму лукашэнкі Гэта быў Валер Крыбалевіч, палітычны глядальнік радыё Свабода. Дарэчы, арганізацыя рэпартэры без межаў вітала рашэнне міжнароднага крымінальнага суда пачаць расследаванне злачынстваў супраць чалавечнасці учыненых рэжымам Лукашэнкі і заклікала уключыць у яго сістэматычны пераслед журналістаў. Арганізацыя нагадала, што ўжо падавала адпаведную скаргу ў міжнародны крымінальны суд у студзені 25 -го года пры садзейнічанні беларускай асацыяцыі журналістаў рэпартэр без межаў задакументавалі 589 выпадкаў адвольных арыштаў незалежных журналістаў шэраг з іх застаецца дагэтуль за кратамі у скардзе апісваюцца масавыя арышты гвалты рэйды закрыццё рэдакцыі прымусовыя відэапрызнанні і цэнзура прымусовае выгнанне журналістаў пераважна ў польшчу літву арганізацыя кваліфікуе як злачынства супраць чалавечнасці у катэгорыі гвалтоўнага перемяшчэння насельніцтва. Вы ў эфіры радыё свабода нагадаю выглядзіце пік свабоды мы падсумоўваем э, вынікі гэтага тыдня для вас у празе працуе дмітрий гурневіч каляска пастаўце лайк гэтаму відэа напішыце каментар калі вы яшчэ не падпісаліся на наш канал калі ласка таксама гэта зрабіце будьце разам з намі пайшоў 33 год як рэжым лукашэнкі змагаецца з карупцыяй 12 сакавіка александр лукашенко правёў нараду на аб недапушэнні неабгрунтаванага і нядобрасумленнага пасярэдніцтва. Там ён заявіў аб затрыманні міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Сергея Масляка. Навіна пра арышт міністра прагучала нібыта пры нагодзе тэмы як нешта неістотнае. Давайте паслухаем, як гэта было, бо кантэкст пра пасярэдніцтва тут таксама важны. Пасреднік увеличивает нашу цену, забирая себе в карман 25-30%. Если это убрать, посредничество, то мы можем достойно выглядеть на наших рынках и конкурировать даже с Китаем и Турцией. Поэтому было поручено очень давно, но и старое правительство, и новое правительство почему-то эти вопросы волокитят. Это не может меня не настораживать. Какого министра сегодня в СИЗО посадили? Природных ресурсов министра посадили в СИЗО. Природных ресурсов. Александр, вот это привитание. Спочатку мусім прадставіць наша госця гэта александр кнырововичч блогер і прадпрымальнік александр так будзона прагучала гэта заява лукашэнкі на пра затрыманне міністра як быццам бы іх штодзённо затрымваюцца на вашу думку чаму гэта так ну таму што гэта сапраўды звычайная справа ў беларускай рэчаіснасці таму што беларуская сістэма пабудавана как вельмі карупцыйная сістэма і тое што затрымалі наступнага будь то міністра ці кіраўніка выканкама ці некага супрацоўніка адміністрацыі прэзідэнта не з'яўляецца навіной таму што гэта нашае штодзённасць такая штодзённасць і канешне лукашенко разумее што гэта так і таму вось не прыдае такого вялікага значэння гэтаму факту але на вашу думку гэта сапраўды барацьба з карупцыя вось гэты арыш нават э, ці гэта некая барацьба э, элітаў і магчыма выхавання лукашэнкі просто такі спосаб выхавання Я упомнена, што на кожнага беларускага чыноўніка высокого ўзроўня ёсць такая шэрая тэчачка у КДБ я больш у э, гэтым упэўнены пабываўшы ў сеза кДБ і паназіраўшы як людзі пішуць э, дарэчы павінавачанне ў карупцыі вы там былі ну, так, так яны пішуць і праўду ці ці даносы і гэтых папачак шмат на кожнага з міністраў якія сёння ёсць у, у сістэме э, лукашэнкі пытанне толькі ў тым які у якой час будзе дастана гэта шэрая тэчачка і пойдзе ў ход і зноў лукашенко будзе абрацца ну як так як так наступны міністр що ж вы робіць Тут праблема ў тым, канешне, што ён сам стварыў гэтую э, сістэму і, канешне, прызначаючы людзей на пасады, які, якіх яны маюць магчымасць распаражацца мільёнамі десяткамі мільёнамі сотнямі мільёнаў э, долараў і прапануючы ім за гэта ну, вельмі невялікую невялікі заробак вельмі такія шкодныя умовы існавання і сякеру якая кожны дзень вісіць у іх над галавамі ён не можа дамагчыся нічога іншага как э, таго што яны будуць красці і крадуць усе беларусь пункту гледжання рэйтынгаў карупцыі знаходзіцца ў апошняй чвэрці гэтых гэтых рэйтынгаў і нас апярэджваюць ну толькі такія краіны як зімбабвы ці іран вельмі карупцыйная краіна таму гэта гэта норма неха дачынення да сапраўднай барацьбы з карупцыяй гэта не мае таму што Ну, першы крок на э, пуці на шляху барацьбы з карупцыяй было бы э, была бы такая празрыстасць прыняцця рашэнняў ведаеце калі э, і э, канешне выбарчыя дэмакраты калі ў цябе міністраў прызначае тая партыя якая перамагла на сапраўдных выбарах то потым гэтыя міністры э, вельмі так сур'ёзна думаюць аб том што аб тым што будзе на наступных выбарах І таму самая сістэма выбранай дэмакратыі гэта ўжо вялікі крок быў бы насупраць карупцыі. Ну можна нагадаць яшчэ шмат тых шля... тых крокаў, якія не робіць э, сёння Лукашенко, не робіць э, рэжым. І вось гэты сілавы ціск і пасадкі ў сізо гэта апошняя і найменш уплывовыя, што можна зрабіць на шляху барацьбы з карупцыя. Але ў той жа час рэжым э, хваліцца тым, што паколькі яны ну, яны жартуюцца троляць людзі, што гэта дыктатура, то гэта вельмі жорсткі кантроль і ў такім жорсткім кантролі цяжка ў прынцыпе, каб э, карупцыя квітнела, але той жа час э, вельмі часта ёсць гучныя розныя справы. Так чаму тады маючы на вашу думку такі жорсткі кантроль поўную паўнату ўлады ў сваіх руках, не мусячы дамаўляцца ісці на кампрамісы з парламентам з нейкімі там кантролямі органы немагчыма сапраўды выкараніць гэтае. Ну таму што ну, гэта так не працуе і ніякі жорсткі кантроль не можа паўплываць на чыноўніка, які будзе хабры браць. Ввогуле на яго могуць паплываць умовы, пры якіх ён не будзе браць хабар. А ніякія прокуроры, ніякія КДБ, ніякія КГК не вырашаюць нічога ў карупцыйнай э, схеме. І гэта ілюзія, што вось жорсткасць кантроля з боку сілавых нейкіх нашых ведомств можаш на штосьці паўплываць. Гэта цалкам ілюзія. Ну а калі яшчэ дадаць да гэтага, што ў нас унутры сістэмы э, ёсць некалькі кланаў, якія паміж сабой змагаюцца. І у кожнага з чыноўнікаў ёсць такі ведаеце дах дзесьці ў адміністрацыі прэзідэнта ці ў КДБ і так далей, то бок яны не заінтарэсаваныя у тым, каб сапраўды ішла барьба з карупцыя. Яны заінтарэсаваны ў тым, што раз пораз выцягвалі наступнага чыноўніка, казалі, ось ён які дрэнны, вось мы яго злавілі за руку народ бы, ну, які не разумее, што адбываецца пляцаў у быдалоні і далей бы шло ўсё сваім сваім ведаеце сваім э, шляхом. Таму гэта не барацьба з карупцыяй і з дапамогай КДБ прокуратуры і ўсіх астатніх немагчыма перамагчы карупцыю. Карупцыя магчыма перамагчы, калі вы створыце іншую умову іншую э, сістэму і калі ну все ж таки ведаеце чыноўнік які працуе на пасадзе э, і мае магчымасць распоряджацца сотнямі мільёнаў даляраў ну напэўна павінен атрымліваць некалькі десяткаў тысячаў даляраў у месяц заробку ну, але ведаць, той же час коруппцыя александр ёсць у багатых краінах свабодных дзе ёсць э, празрыстасці парламенцкі кантроль і свабодныя сМ і там чамусьці не удаецца Но ведаеце, там усё ж такі значна менш, калі вы паглядзіце там іншыя выпадкі карупцыі. Там у чыноўнікаў значна менш магчымасці э, самастойна э, накіроўваць сродкі ў ту или іную у тым или іном напрамкі, але сапраўды карупцыя карупцыя ёсць э, пытанне толькі ўзроўня гэтай карупцыі і яго вельмі добра адлюстроўвае рэйтынг успрымання э, карупцыі, дзе на найлепшых месцах будуць краіны скандынавіі будзе, Э, Эстонія, якая амаль побач э, э, з намі. калі б мы кіраваліся сапраўды мэтай перамагчы карупцыю, мы напэўна павінны былі бы вучыцца вучыцца сёння у Эстоніі празрыстасці і тым інструментам, якія робяць працу дзяржаўных чыноўнікаў ось такой зразумелай празрыстрый і как бы некарупцыйнай настолькі наскокі гэта ўвогуле магчыма, Таму што ну, злачынцы ёсць заўсёды. Александр, як вы думаеце, сёння ўвогуле магчыма весці ў Беларусі бізнес, не сутыкаючыся з карупцыйнымі схемамі? Гэта заўсёды такое пытанне існавала і я магу на стосоткаў сказаць, што канешне магчыма, але гэта пытанне галіны. Таму што калі ты займаешся прыватным бізнесам, у які прадае прадукцыю ці паслугі нейкія э, непасрэдна спажыўцу, то ты сустракаешься с коррупцией толькі ў выглядзе такім ведаеце мясцовага исполкома які что-то просіць на нейкія мэты э, мясцовага гэтага э, э, пажарнага надзора ці мясцовай санстанцыі гэта такая карупцыя вельмі вельмі малога ўзроўня і яе амаль магчыма пазбегаць амаль магчым але калі ты працуеш дзяржаўнымі сродкамі ўсё што датычыцца ведаеце буйных дзяржаўных там забудоў ці нейкіх іншых дзяржаўных замоў гэта ввогуле можна казаць немагчыма на стосоткаў таму што там цалкам вельмі карупцыйныя карупцыйныя адносіны там адказваючы на ваше пытанне агулам так магчыма але толькі ў асобных сектарах А тады ў якіх сектарах беларускай эканомікі на вашу думку гэтая карупцыя найбольш верагодна гэта нейкія дзяржаўныя закупкі гэта будаўніцтва нейкія сыравінная галіна ну канешне калі вы паглядзеце на таго каго каго у нас затрымліваеце вы зможаце адказаць себе на гэтае пытанне канешне то тое што датычыцца напрыклад э, ну буйных нафтаперапрацоўшых заводах там заўсёды будуць карупцыйныя плыні тое што датычыцца маза трактарнага ёсць тых сіх астатніх старых дзяржаўных прадпрыемстваў атлантаго ж самага белшына бмз на ўсе гэтых прадпрыемстваў заўсёды затрымлівалі людзей за хабар таму што гэта дзяржаўнае прадпрыемства і людзі імі кіруюць як дзяржаўнымі прадпрыемствамі не сваімі буйныя дзяржаўныя забудовы ну ведаеце вось заўсёды на нейкіх аб'ектах э, якія будавала дзяржава заўсёды там у будаўніцтве ёсць э, і будуць э, хабары Таму вось, там, дзе ёсць буйныя дзяржаўныя сродкі, калі вы паглядзеце на размеркаванне бюджэту, вы там абавязкова знойдзеце найбуйнейшую карупцыю. Да? Ну, не трэба далёка хадзіць, вы можете паглядзець на тое, як прадаюцца праз э, прэзідэнцкі спартовы клуб, які ўзначальвае непасрэдна сын Лукашэнкі, Дмітрий Лукашенко, Белазы і гэта карупцыйная схема, вы можете паглядзець як э, э, ну непасрэдна рабуюць гэтую самы гродны азот две групоўкі адна пад шэйманам другая пад іншым сынам э, лукашэнкі і яны праз цалкам карупцыйныя схемы прадаюць прадукцыю гродны азот на захад абыходзячы санкцыі об гэтым было буйное расследаванне беларускага расследска цэнтра таму ну вось там дзе ёсць дзяржаўныя грошы там ёсць і дзяржаўная карупцыя Дарэчы, мы вось паказвалі цытату на пачатку э, пра неабгрунтаванае пасярэдніцтва Лукашенко гаварыў цэлая нарада была гэтай тэме прысвечаная. І як на вашу думку, гэта адбіваецца на беларускай эканоміцы і я разумею, што гэта ў кантэксце таксама ж карупцыя пра гэта гаварыў. Ну, ведаце, вось как, якраз гэтая частка гэта сведчыць аб яго эканамічным э, адсутнасці адукацыі. Ён эканаміст па адукацыі. Не конечно ён не пісьменны цалкам у эканоміцы у эканомікі чалавек та чаму таму что пасярэднікі а не трэба их так называть гэта звено аптового гандлю а не с пасярэднікі яны непасрэдная частка і беларускай і ўвогуле любой іншай эканомікі і яго змаганне з гэтымі пасярэднікамі мне нагадвае нагадвае маўзыдунак які я кісьці вырашыў што вось шкодзяць і кітаю вераб'і калі перабіць всех верабьём то у нас будзе больш зерня і ўсе кітайцы по загаду мудрага маўдзедуна напэўна мудрэйшага за лукашэнку кінуліся змагацца з вераб'ями у выніку у Китае быў голод якога не бачыў свет от 15 до 40 мільёнаў чалавек просто полегло не толькі з-за канешне вераб'ёў і за іншых э, нейкіх э, памылак э, мало ці памылкі гэта ці гэта намусна былі рашэнні але вось змаганне з і ліквідацыя класа пасярэднікаў як іх называе лукашэнк прывядзе да калапсу беларускай эканомікі і не трэба далёка хадзіць такія захады ўжо былі ў 2009 годзе была прынятая пастанова ўрада 991 менавіта аб гэтым аб тым што былі дазволены закупкі ці непасрэдзна у на прадпрыемствах вытворцах ці у іх дзілеру якія былі б афіцыйна прапісаны і зацверджаны ў іспалкомах гэтая пастанова пратрымалася тры дні тры дні таму што праз тры дні стала зразумела што эканоміка проста не будзе працаваць гэтых умовах не яшчэ ў 2020 годзе э, дмітры круты тогда віце-прэм'ер абмяркоўваў ну прапаноўваў лукашэнкі э, даклад дзе пісаў аб тым што немагчыма і бессэнсоўна ліквідаваць пасярэднікаў у Беларусь. Лукашенко знаходіцца ў ілюзіі, што пасярэднікі забіраюць яго 25-30%. Гэта неправда. Таму што пасярэднікі выконваюць вельмі істотную функцыю. Гэта, канешне, лагістыка, гэта, канешне, маркетинг, гэта, канешне, шмат чаго яшчэ. І самае галоўнае, яны бяруць на сябе рызыкі, тыя рызыкі, якія сёння ёсць камерцыйны. Таму калі Лукашенко паспрабуе працаваць увогуле без пасярэднікаў, вынік будзе значна горшы чым сённяшні ён страціць больш і канкурэнтаздольнасць беларускай прадукцыі той аб чым аб чым ён марыць на ўзроўні кітайскай яна таксама не будзе дасягнута беларуская прадукцыя будзе даражэйшая а не таннейшая за тое што сёння есть пры пасярэдніках гэта яго адсутнасць адукацыі у ім вось так дазваляе яму такія рабіць высновы У гэтым кантэксце я хачу, каб мы зараз з вамі разам паглядзелі малое карценькае відэа. На гэтым тыдні журналісты радыёсвабода расказалі, як следчы камітэт Беларусі набыў сувенірныя гадзіннікі па 800 даляраў кожны. Беларускія ўлады вырашылі такі сабе падарунак забіць. Давайце паглядзім відэа Андрэя Шаўлюгі і вернемся ў студыю. Амаль 800 даляраў за сувенірны гадзіннік для сілавікоў здаецца гэты рэкорд. Следчы камітэт Беларусі замовіў 20 такіх на суму каля 16 тысяч даляраў. Сувеніры аплацілі ў канцы 2025 году за сродкі з дзяржаўнага бюджэту, то бок фактычна з падаткаў беларусаў. Урабляць замову будзе менскі гадзіннікавы завод луч, але чаму так дорага? Выглядае, што ўся справа ў швайцарскім механізме, які пазначаны ў замове. Сярод іншых патрабаванняў раменьчык з натуральнай скуры, сапфірвае шкло, сандблікам, празрыстая задняя накрыўка. Такія звычайна замаўляюць для найвышэйшага кіраўніцтва а шэраговым супрацоўнікам робяць прасцейшы распавёў нам адзін з былых супрацоўнікаў завода паводле падлікаў свабоды за мінулы год цэнтральны апарат следчага камітэта беларусі замовіў 168 наручных сувенэдных гадзінікаў амаль на 53 тысячи даляраў а мы вяртаемся ад александра кнаровича скажитеце гэта карупцыя пасярэдніцтва ці гэта нармальная у заходнім свеце з'ява ну хочуць прыгожы гадзіннік сабе купіць Ну ведаеце, гэта ж все ж такі гадзіннікі луч. Не Амега, не Тсо, не Федерик Константы, не Вашарон Константин. Это ўсё ж такі гадзіннікі луч за 800 даляраў. І ў якіх ну, э, менавіта ад беларускага бренда луч, ну, мы чулі, што гэта там швейцарскі механізм сапфірвае шкло і нешта яшчэ. То бок само удзел самога луча ў гэтым вельмі вельмі вельмі вельмі невялікі. А, таму гэта ведаеце ці гэта карупцыя ну не канешне завод не заробіць на гэтым шмат грошай і таму наўрад ці нехта атрымаў хабар зваць гэта 800 даляраў па 200 даляраў за кожны гадзіне хаця я таксама не выключаю такой магчымасці але гэта было бы вельмі вельмі дробнае хабарніцтва для следчага камітэта ведаеце хутчэй гэта такая а, такая спроба паказаць хто ў хаце хазяях гаспадарка вот следчы камітет адчувае сябе гаспадарамі і у гаспадароў павінна быць некая адзнака некае адрозненне сябе ад іншых І вось гэта такі, э, такая спроба паказаць свой статус, што ў краіне ўсё ж такі яны, ну яшчэ канешне КДБ, што яны кіруюць у краіне, а не прадпрымальнікі, ці звычайныя людзі, ці нейкія дзеячы культуры, ці навукоўцы і так далей гэта вось такая спроба але канешне яна вельмі вельмі дзіўная чаму таму што ну ведаеце гадзіннікі ці сос швейцарскім механізмам пачынаюцца ад 200 еўра не сапфірвае шкло не шкура ну не вось гэты рамень з натуральнай шкуры не з'яўляецца сёння дарагімі як луч как бы змог э, зрабіць цану 800 э, долларов Я ну, толькі таксама магу толькі выпляцаць далоні, што яны, канешне, вялікія, вялікія малайцы. Мне падаецца, што ўсё ж такі заказаць замовіць такую самы гадзіннік, але ў сапраўднай не буйной швейцарскай фірмы з нанесеннем лагатыпу следчага камітэта. Ну, было бы ў чатыры разы канешне э, танней таму канешне я віншую следчы камітэт але мне здаецца гэта праява глупства а не карупцыі Так мы зараз э, скончылі гаварыць пра карупцыю, але пагаворым праз грошы, пра грошы і пераходзім зараз да іншай тэмы. Злучаныя штаты скасавалі санкцыі на расійскую нафту, але гэта выключэнне гаворка ідзе пра рашэнне адміністрацыі прэзідэнта Дональда Трампа, якая выдала новую ліцэнзію, што дазваляе краінам часова набываць пэўныя расійскія нафтапрадукты. Міністр фінансаў ЗША Скотт э, Бэсент патлумачыў, што гэта вузкаспецыялізаваная кароткачасовая мера датычна толькі той нафты што ўжо знаходзіцца ў моры і не надасць значна фінансавай выгады расійскаму ўраду ўсё гэта робіцца таму што з прычыны вайны на блізкім усходзе цэны за тыдзень падскочылі да самага высокага ўзроўню з двадцать два года цэны нам нафту маркі бренд падвысіліся да ста двадцати даляраў за барэль і ад гэтага атрымлівае выгаду таксама рассея бо рост цаны і азначае павелічэнне экспартнай выручкі для рассеі. Э, Дзеянне ліцэнзіі ЗША распаўсюджваюцца толькі на расійскую сырую нафту або нафтапрадукты загружаныя на караблі да 12 сакавіка, а ліцэнзія дазваляе гэтыя пастаўкі да 11 красавіка. Мы вяртаемся да размовы з Александром Туровичам. Э, Дзяку Александр, што вы з намі. Александр, скажыце, як увогуле патлумачыце, як такое ў прынцыпе магчыма для людзей, которые магчыма не разбіраюцца ў эканоміцы. Добра, пачалася там вайна ці канфлікт, як это назваць, э, бамбяць злучаныя штаты ізраіль іранскія аб'екты а прычым тут цана на нафту чаму яна адразу вырасла трэба адзначыць што канешне іран не ўплывае на рынок нафты непасрэдна у яго буйныя залежы там каля восьмисоткаў сусветных але з за санкцыі ён прадае яго доля на сусветным рынку толькі адзін адсотак і можна было бы гэтага не заўважаць як і мы не заўважылі гэтага у выпадку венесуэлы калі б не адно вялікае але а а побач з іранам ёсць так так званы армузскі армузская протока армузскі праліф і праз яго ідзе 20соткаў сусветнай нафты з краін якія вось у персідскай у персідскім заліве знаходзіцца гэта там катара манса удоўская аравія ірак таксама і гэта 20соткаў якія плывуць на танкерах з вось гэтага месца у першую чаргу у краіны азіі у японію кітай у, у карею і вось аб тым што рух ён будзе ён будзе супраць руха ў рамоскаму праліве заявіў іран ён актыўна атакуе танкеры было ўжо некалькі пашкоджанняў за за дронаў ён мінуе зараз на Э, мініруе зараз гэты, гэтую самую протоку і таму под пагрозай 20 соткаў сусветнай нафты гэта вельмі вельмі э, много ці можна нейкі нечым яго яе замесціць можна апек плюс уже заявіў аб тым што ў красавіку падыме падыме э, здабычу нафты на 7соткаў па-першае па-другое у гэтых краін ёсць іншыя шляхі але значна даражэйшыя складніш складанейшыя за вось такі марскі у Э, марскі э, шлях таму калі трамп а трамп безумоўна памыліўся памыліўся ў разліках напэўна ён і не мысліў што так можа быць калі трамп зацягне гэтае гэта становішча гэтую вайну ну калі ён не зможа э, падавіць актыўнасць ірана ў армузскім праліве да два сакавіка то то канешне на рынку мы побачым і значна больш 120 даляраў за э, за э, барль чаму таму што скончацца запасы нафты якія ёсць у свеце таму вось гэта канешне уплывае то што робіць трамп ну вось дазволіўшы рассіі прадаваць тую нафту якая зараз ёсць у моры у Зразумела, што гэта паўплывае на доходы расійскага бюджэта невялікая э, частка, але паўплывае і гэта так палітычна вельмі дрэнна э, выглядае. Але праблема значна большая і падкрэсле праблема вось праблема два э, сакавіка мы ее пабачым магчыма у іншым выглядзе. А што вы маеце на увазе, якая там можа быць праблема? Што часткі нафты не будзе ўвогуле у свеце калі іран падоўжыць э, вось так запіраць э, гэтую самую гэты самы праліў то мы можемм пабачыць скачки э, коштаў нафты ну да 200 даляраў э, забарыць тут может быть некая неабмежаваная лічба чаму таму что гэта краткатэрміновы дэфіцыт нафт нафты які канешне будзе вырашаны праз месяц полтора два Але вось ну таму што нафту свеце больш чым патрэбна у разы больш чым патрэбна гэта не пытанне наяўнасці нафты ввогуле але пытанне наяўнасці э, нафты менавіта ў гэты момант таму мы можемм пабачыць буйны спекуляцыйны скачок цаны на нафту буйнейшы чым тое што мы бачым зараз А як это адаб'ецца на беларускай эканоміцы беларусі два нафтаперапрацоўчыя заводы і ў прынцыпе краіна заўсёды мела вялікі доход ад перапрацоўкі нафтапрадуктаў і продажу его Праблема беларускай нафтаперапрацоўкі не ў тым, што яе недахоп нафт, а ў тым, што яе некуды сёння прадаваць. Тыя краіны, якія раней куплялі краіны захада, Украіна была вельмі маржынальным рынкам для беларускай нафты, зараз не будуць купляць беларускую нафту па палітычных прычынах. Но больш за тое магутнасці нафтаперапрацоўкі дастатковай Еўропе пытанняў самой э, сырой нафты. Таму беларускія э, заводы не заробяць на гэтым больш, потому что нема покупнику будет будуць два ускосных э, две ускосных плыни уплыва по-першее трохи полепшится стан российской экономики мы бачили что у студзені студзень былась катастрофа россии падение экономики больше як на два адсотки и мы ведаем что на гэтым тыдні абмяркоўвалася скасаванне 10 адсотков бюджета это ўжо такие вельмі алярмійскія такие меры калі яны выбралі весьвесь э, дэфіцыт бюджэта амаль весь дэфіцыт бюджэта за першыя два месяца года Таму вось гэты цяжкі стан крызісны стан расійскай эканомікі трохі палепшыцца гэта азначае што трохі палепшацца паказнікі экспарта у рассію але толькі трохі але другім негатыўным уплывам будзе інфляцыя калі у свеце скачуць э, цэны на нафту гэта азначае што падымаюцца кошты на астатнія товары А мы ведаем, что Беларусь вельмі залежыць ад імпарта і таму весь імпорт не только такія спажывецкі, а імпорт наших комплектующих імпорт складнікаў. Ведаць, калі вы адчыніце ну, калі вы пачытаеце з якіх складнікаў э, сёння складаецца напрыклад беларускі хлеб, вы там побачыце тыя самыя дабаўкі, якія робяць яго лепшым, але якія таксама імпартны. Таму вось будуць два ўплывы, які будзе больш ну, тут э, трудно нешта спрагназаваць, але пабачым я вельмі спадзяюся што ўсё ж такі у трампа ёсць у адміністрацыі адэкватныя людзі і нешта яны з гэтым усё ж такі зробяць магчыма заявіць аб свае перамогі два сакавіка і уйдуць з гэтага рэгіёну Але ці гэта азначае што адбываецца э, такая ну дзіўная рэч калі вайна ў іране я працяглась у прынцыпе выгадная рэжыму лукашэнкі таму што павышэнне кошту на нафту можа э, пазітыўна на Э, атрымліваць выгаду расійскі бюджэт а ад таго што і расійскі рубель мацней тады мацнее беларускі і ў прынцыпе это адносіны э, эканамічныя для лукашэнкі набываюць як бы знак плюс відавочны гэта спрошчаны погляд на на сітуацыю таму што калі яна падоўжыцца вайна в іране то як я уже казаў нафты ў свеце і без рассіі большым дастаткова Таму гэтыя выгады не будуць доўгатэрміновымі. Яны будуць вельмі вельмі краткатэрміновымі. беларуская эканоміка нічога не, не выйграе ад гэтага краткатэрміновага скачку. Ну, дакладней выйграе, але магчыма вось так на месяц на полтора не болей таго. Александр, апошняя. Ну, але калі мы ўявім сапраўды ту сітуацыю, пра якую вы кажаце, калі Трамп 20 там абвесціць канец аперацыі ці вайны, якія назваць, цана тады зноў пачне падаць, і гэта зноў нейкі удар для расійскага бюджэту наш можа ў прынцыпе я не разбіраюсь я просто вас пытаюся чалавек які ведае яна можа упасці і менш за тую цану якая была да пачатку этого канфлікта што азначае яшчэ горш для рассеі у тым ліку і для беларусі не стаят хутчэй немагчыма э, Магчыма, магчыма, і канешне, мы ведаем, што ёсць узровень цаны. Ну, у мінулым годзе гэта было 59 долараў за барль, калі не памыляюся за барль расійскай нефці ў рост. Э, на якім збалансаваны быў з дэфіцытам расійскі бюджэт і канешне калі зараз будзе вось такі э, скачок здабыч нафты а вайна спыніцца ізноў армузскі армузка гэта праліў будзе э, будзе адчынены то канешне будзе больш нафты чым патрэбна ў свеце канешне гэта можа яшчэ трохі абнізіць кошты на на нафту і канешне ввогуле ведаеце гэта такая Гэта сапраўдны тое, што можа паўплываць на рассію. Мы бачым буйныя праблемы ў эканоміцы рассіі і ўвогуле падзенне цаны на нафту яно ўплывае моцна ўплывае на магчымасць рассіі продолжаць першую чаргу вайну, падоўжваць вайну. Але зноў жа мы кажам пра сусветны буйны рынок, які кіруецца значна больш, больш такімі э, істотнымі абставінамі, чым нават вайна рассіі з Украінай і пытанне ці будзе трамп доўга Э, доўга намагацца э, зрабіць больно расійскай эканомікі менавіта праз нафту і газ. Гэта яго выключна вырашэнне і мы не ведаем, што з гэтым будзе. Мы бачылі ў мінулым паўгодзе, як ён гэта зрабіў, яго гэта э, атрымалася. Ці будзе ён далей на гэтым шляху мне неведама, Але і тое, што вы сказалі, што адмоўны ўплыў таксама магчыма і самае самае на завяршэнне кароткае вот вы згадалі пра тое што ў беларусі эту перапрацоўку мала хто ўжо набывае нафтапрадукты таму што як бы санкцыі адмаўляюць это дзяржавы заходні а куды ўсё гэта ідзе ну ўсё ж такі два заводы працуюць яны магутныя ведаеце гэта вялікае пытанне беларускай эканоміцы куды ж ідзе гэтая нафта Таму што сітуацыя выглядае так у нас агульныя магчымасці 24 мільёна тонн за год перапрацоўкі. І ў найлепшыя часы ў нас было 22-23 мільёны яны былі амаль загружаны на 100соткаў унутраная патрэба на э, э, беларускам рынку 8-9 мільёнаў гэта тое што мы э, бярэм самі гэта і прадпрыемства гэта і сельская гаспадарка гэта і спажыўцы вось такія асобныя на сваіх асобных машынах А вось паміж восьмю мільёнамі і двадцаю двумя заўсёды знаходзіцца тая рыска якая азначае экспарт беларускага паліва Наймнейшая, наменьшая была 12, э, кудысь мы продавали 3 миллиона. Зараз яна на ўзроўні 16, мы кудысь продаем 8 миллионов. Куды яны ідуць, яны дакладна ідуць праз э, Росію. І дакладна расійскія гандляры ведаюць, куды ідзе гэтая нафта, яна не ідзе ці ў краіну, ці ў Европу, але адказ на пытанне, куды яна ўсё ж такі ідзе, пакуль невядома. Дзякуй вялікі Александр, я нагадаю нашым гледачам, што сёй маім госцем быў блогер і падтрымальнік Александр Кнырович. Дзякуй, а мы працягваем наше выданне. Вы глядзіце пік свабоды, з вами Дмітрый Гурневіч. Нагадаю, мы падводзім вынікі тыдня. На гэтым тыдні яны збольшага эканамічныя. Беларускія ўлады пачалі адкрытую вайну з крамамі секонд-хенд. Галоўны ініцыятар дзяржаўны канцэрн Бел Лехпрам, які сам робіць вопратку. Цяпер крамы секанд-хенду вырашылі абкласці нібыта экалагічнымі пошлінамі. З першага красавіка ўводзіцца утылізацыйны збор, такую меру ініцыявала міністэрства жыллёвай гаспадаркі. Нібыта гэтае адзенне, якое было ва ўжытку і прыехала ў Беларусь пасля набыцця і выкарыстання, трэба неяк утылізаваць. А за гэта па ідэі аўтараў гэтых зменаў мусяць заплаціць тыя, хто прывёз гэтае адзенне, то бок імпартэры прадаўцы. Расцэнкі такія за одну тону вопраткі яны мусяць заплаціць 70 720 рублёў за одну тону абутку 180 рублёў. Пракаментаваць новаўвядзенне мы попрасілі Алісу Ружычэнку прадстаўніцу аб'яднанага пераходнага кабінету ў эканамічных пытаннях. Проблема в том, что тот утилизационный сбор, который навешивают на секонд-хенд сейчас, он будет уплачиваться прямо на границе, то есть это фактически налог на импорт сейчас будет действовать для того, чтобы ограничить ввоз секонд-хенда и сделать его а, более дорогим для белорусов. А, потому что на сегодняшний день мы наблюдаем, что э, доля секонд-хенда в Беларуси а, вот в рознице да, э, текстильными изделиями достаточно сильно растет, даже учитывая все ограничения, которые были, да, и там определенные волны закрытия секонд-хенда в Беларуси. Ну и это в первую очередь связано не, не с тем же, что это какая-то, знаете, нишевая отрасль, нишевая категория, а это связано с Э, социальными возможностями, да, то есть это такой фактически социальный механизм выживания белорусов, когда они могут купить себе э, вещи э, в секонд-хенде, которые представлены более широким ассортиментом, разными фирмами, иногда лучше качеством, чем тот же Беллекпром. Ну и самое главное, это более дешевые цены. Особенно это касается одежды для подростков, одежды для пенсионеров, когда они не могут себе позволить пойти в белорусский какой-то универмаг, торговый дом и купить себе белорусскую одежду производства Беллекпрома, потому что она стоит как э, крыло самолета да, для пенсионера любого. Там сапоги за 200 или, там, или 250 рублей – это больше одной четвертой части пенсии для пенсионера. И купить э, их или купить какие-то там сапоги в секонд-хенде или там брюки или майку э, намного легче для бюджета пожилых людей и малоимущих людей в Беларуси. Мы знаем по статистике, что у нас половина половина населения Беларуси рас, рас, имеет в распоряжении не более 2000 белорусских рублей. Праблема паводле Алісы рыжычэнкі не ў тым, што секанд-хэнд пераходзіць дарогу беллегпраму. Праблема ў тым, што беларуская дзяржаўная кампанія не ў стане канкураваць на свабодным рынку. Беллегпрам прадукуе неканкурэнтна здольную прадукцыю на думку рыжычэнкі. Дорага, не заўсёды якасна, вельмі вузкім асартыментам і немногія беларусы могуць сабе гэта дазволіць і гэта ўсё адаб'ецца на беларусах лічыць аліса рыжычка повлияет ли это на Белоликпром? Не повлияет никаким образом, потому что у белорусов не появятся деньги на то, чтобы покупать их одежду. Даже касаемо, если мы не берем пенсионеров, было много случаев, и они повторяются каждый год в сентябре месяце, в августе месяце, когда собирают детей в школы, родителей, и огромное количество мы видим там сообщений в ТикТоках. Это самая популярная сеть сейчас для общения с чиновниками в Беларуси, как оказалось. И мы видим огромное количество сообщений, когда мамы просто пишут о том, что на школьную форму для первоклашки приходится тратить там по 400-500 по 500 рублей, и то это там на полгода, пока он не вырос. А, Но ну, не каждая семья может себе это позволить, и а, каждый год э, принуждают школы там, покупать тот или иной элемент производства Беллекпрома а, как в качестве обязательного элемента школьной формы. И это же все свидетельствует о том, что проблемы предприятия, проблемы неэффективного управления в стране а, государственными предприятиями перекладывают на кошельки простых белорусов, которые и так платят достаточно в виде всяких НДСов а, и других налогов, за счет которых фактически получают зарплаты чиновники, которые придумывают вот эти законы. У Беларуси існуе экологичный податок, утилизационный сбор за увоз транспортных сродков, існуе утилизационный сбор для вытворца упаковки, шинов, аккумуляторов, утилизационный сбор на сельскохозяйственную и будовничую технику. Усё гэта нібыта мусіць абараняць экалогію, а грошы ад гэтых збораў ісці на фінансаванне перапрацоўкі адыходаў і іншыя экалагічныя мерапрыемствы. Тое ж і з гэтым зборам, ад секонд-хенда, але Аліса Рыжыченко тлумачыць тут невялікую нестыкоўку. Но в реальности мы, если мы посмотрим на то, что такое секонд-хенд, это как раз-таки есть круг, э, круговое использование, да, circle economy. А, и это главный принцип э, цикличной экономики в Европейском Союзе, который как раз-таки предусматривает механизмы для того, чтобы сократить количество текстильных отходов да, и различных выбросов в процессе сжигания этих отходов и переработки. То есть когда э, вещам дается вторая жизнь, да, люди их покупают и носят, э, эти, э, эти вещи не сжигаются, не идут в утиль, а как раз-таки используются в последующем. Поэтому вот э, продажа и использование секонд-хенда, а оно больше да, говорит про экологию. А, то, что говорят чиновники, что часть из этих вещей э, идут сразу в утилизацию, да, они непригодны для ношения. А, в этом есть доля правды, но э, в действительности там нет большая доля, которая сразу утилизируется, э, и Тут можно было бы предусмотреть совершенно другие механизмы, но ну и опять же, а что предлагает Беларусь, и, и учитывая, что у нас нет предприятий, которые бы утилизировали, да, перерабатывали э, этот текстиль э, и позволяли использовать его как-то вторичное другое дело, да, и можно было бы вводить какие-то различные сборы, а когда оно действительно просто выкидывается на свалку и никак не утилизируется правильно, собирать дополнительно за это э, средства, но ну, это фактически это э, Э, налог на импорт на импорт. Это не утилізационны збор. Гэта была Аліса Ржышенко, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў эканамічных пытаннях. І гэта быў пік свабоды. Мы падводзілі для вас вынікі тыдня. Для вас у празе працаваў я Дмітрый Гурневіч. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай. Выслухалі падкаст свабоды. Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podкаст і YouTube, а таксама на сайце свабода кропка орг. Thank you